gambar rek Mangkali KOKO welut gak oleh welut tata oleh urang Mula peno rapi tolek sing nurut nek gak nurut cepetno lawan. Ngono-ngono iku salah kawitane. jaran kepang mangan pari lambe apa panas no ati lo He eh kumpirak eh kumpirak lo oh oh oh Apa kae, Cak? Aduh, aduh. Apa rek? pancane iso diaya kaya gak karuan. Apa anjuk jaran kepang. Mosok lali biasa ya, Rek. Ih, kalau kayak biasa iku lho. Engko lek wis nan nan nan nan nan nan nan nan nan lutut no. Mosok Mosok lali kura kandas barang iko. Eling ah. yo. Ya. Budal petang tuku jambe kadung seneng wetone ketemu slawe. Lho, lho, lho. Lha lha. Lha apa? Heh. Tuh, iso ngadeg kabeh. Melah ngetutna. Ayo mikul bebekmu yo. Ngono ya, Ketna jelas Juli lho dadak ngadeg tinggal nyindre tabuane. Wah, jelas Juli biasa iki lho. Ya, biasa ya. Ya, baik ya. ya. kerem kedek nang Surabaya mbok ning ngledek anae dipete penon pirang dino nyambut kaya padha ae wong derajate wong dhewe-dhewe ana sing ya ana sing brudul ana sing macul ana sing edung ana golek wedi padha ae lha nyambut kaya ku padha kabeh lak susah lan eh sapa iki oh apa nih duit nyekel sir-siran yo ayu utang akeh apa nih gak tepat ya Tapi ngutangi aku kanggo saras, saking yo nuruti kudangane wong tuwa biyen. Dari Mbak biyen nak, Kartolo. Kore sepisan sing doyan utang, Nak. Cono kemajuane. Anjene tuwuk nglencer lek dan utang, soalnya gak wani mulih. Kita <laughs> ke wong. Lah iki nang safari 2000. Semua yo minggu, ini nane. Mesti saiki goleki sebab mesti butuh duit arek iki. Loh, loh, loh. Loh, ada. Eh, jangan lari. Oh. Jangan lari, gunung dikejar. Jangan lari ku bumbune apa? Ya bumbune ya bangle. <laughs> Mblakrak jangan cok pringas-pringis loh. Lho pringas-pringis lah kon guyon anjane. Bisa ku gak suwe. Eh, kok jangan ninggal lekas ah. Lho. Kok tenang gunung-gunung kamu kok wis anjlok. Iso ngono ta kon meten-meten kancamu ae kon iki. Aku tenang Borneo. Waduh, waduh, waduh. nomor neo oh, bareng lah apa kok ini lho perasaan numpak biasa lho numpak apa? palain eh? palain oh lho tutup palain ini lho apa? air perot <laughs> apa itu? Nah, apa itu? air perot kapal udara air perot oh, apa sih kan air perot kan? air perot lah dah ngomong gak pokok aja ngomong kok ini lah perang berneo bareng Kau pemangan keram Aku tak budel aku. Ah, budel budel. Apa sih? Pasane duwe buntut ta budel. Kene apa? Kene iki masak lali lho. Lho, sing semaput iki <laughs> sapa? Bakon semaput, bakon golong koming. Kok nang semaput semaput? Ah, Dari lalu masamu gak eling-eling ta kowe iki? Hmm, kene iki gak eling ta. Duwe eling lek kon safari ya. Hmm, sing arane bojomu sapa? Hmm, ah, ya, mung kok kon bojoku lho masa ayo tumon. Lanang kok oleh lona. <laughs> dunia tadi bakso lho. Wis ngomong ambek kono wis. Lah bodi sik tahu tok Arek iki jam kiwi ngadane. Lah bos tak ditinggi wing maneh wong kon kesusu nyengkre ae. Wong jane selak budal kok. Lah niki eling ta pancene nglali. Lho ya eling ya nglali. <laughs> Yo eling yo nglali. Sak opo? Ya, piye lho lho. Sing di opo sih? Ah, cuma lagi. Oh, cuma lagi aku teko kidul. Kok tak celuk. Loh, mampir lho. Aku terus gak mampir ya. <laughs> Mampir ah, kok dablek kon. Yo oh, mampir <laughs> ngono lho. Yo lali mampir. Mata kon wis pekun lho, buka lawang. Malan kon tak sugui Yo lawangmu anyar tapi coplok ya. Eh sale kula dol wae. Aku mun ora arep ngomong ambek kon. Kon sampe mun. Kok seneng ngeseleng, Sel. Kon tak sugui rokok ambek wedang kopi sak jengkir. Oh, wedang kopi tak tak umbe. Ah. Rokok tak sedot metu bluke. Yo gak metu bluke. Metu apa nih? Terwilune. <laughs> Lah ya ora iko sih. Kon niku dadak terus nang rokok-rokok bareng. Oh iya, kursi anyar, nah. kursi. Iya. Tapi tingginya sak bajak iki. Hanya oh, ini tak ingin lemu kok. Ya gak apa mau tinggi. Nah, lemu lak perlu ini dibotok eh, kuwi macam ulam toro ta <laughs> apa kan iki? Kon niku semali nang tinggi-tinggi blara omonganmu iki. Sing di oh iya, bojomu nyen sopan. Lah, nomor siji wong lanang kudu iso mimpin wong wedok. Nah, sembarang itu ke wong lanang. Lah iya, nyuge wedang kopi, demek-demek. Wong pilihan. Nyukui kodok goreng, demen-demen. Pancang ini kucu pilih, ya. Barang tak tamat, no. Gak pokok sopan. Apa? Kucung rotok bengkong, ya. Gak bengkong, ya, gila. Apa? Ya, itu gendong rangsel. kon tak tak tak kon Bu. Oh, gak ngono sing disiri kok bojoku cunang bengkong bengkong. Ah kon tak buka lho ya. Lho buka entak tombokane. Wong kon tombok ya gak tau sip ngono kon iki. Gak sing jumalegi apa sing disi? Kan iki gak unyi ta. Lho gak ngono sing jumalegi apa sing di sing biyen Nah, jumalegi jam 12 awan. Aku cerita kok toh? Iya. Oh, iko toh. Cerita ah. biyen niku ta. Ya, cerita nono lho. Iki lak gegere Mojopahit ya. Tresna, tresna. Kencana wungu dilamar ratu blambangan menak jinggo. Lamatine menak jinggo kenek gamane dhewe wis kuning sing mateni. Damar ulan. Lho ngono lho iki. Mateni menak jinggo iki gak kenek wis kuning. Kenek apa? Lah kenek iki apa wis karaten iki. Mesti tak anu sama dini. Kon kok malah nyandak nang godo-godo. Sing ngene ah, iki. Kok sejarah mojo pahit barang iki kusik tang kusik ta. Iling-ilingen wis iling Oh sing kok lungi kok. Ah? Lah kon tompo iki lho. Salammu dhewe Lho kok sesar? Alangan dhuwur gak kok kok dadekno dipek Pak Iman. Uwis Uwes Uwis. Apa sih? Sadel ya. Jadi kok betul sadel ya. Lah kayaknya deli dengkulmu ta. Kok arek iki bingung kok njok kakean gambaran oh, ta. Kok itu nang sadel-sadel? Kan kakean gambaran, gambaranmu gambar semar tok ngono. Iya kadang-kadang yo gambar bakok barang. Sih terang-terangan. Hmm, gak mendung ya. Jadi buka cara terbuka ya. Kon gak izin tak kirani. Hmm. Enggak sih, lho apa izin. Ayo duit kundi. Mamang kok trendi. Kon iki pekon ngene. Biasane kok dalan go usus-usus kon iki. Cek tah kon cok buka wadin wong lanang lho. Lha ku wadin tah. Lho, aku biasane nyekno duit tak dakekno kolorane katok. Lha takon yo golek ana nggo kono. Lha apa kon takonan? Lho, duit iki wis genah panggonane. Wis genah ta? Weh. Lho ndi? Nanti awakmu ya. Sing godhokmu kapan? Ono gak petuk aku 10 dino. Iya. Kono jek lancang-lancang dadi wong lanang. Wong wedok lancang pantes. Lek wong lanang lancang lho. Kon kate nurun sapa? Heh, terus terus pundi Pak Dik? <laughs> Wah, kon kok maling nyelatu aku. Dhewe sing ndi sini? Sing kon gawa maksude sing kon nucang iki lho lho. Kon mang nage tari? Nage. Wong nage kapan gambaran iki wis nage ngene lho. Oh, kon iku nek gak dikembangi ngono kok dadi kaca. Kon iku ndobrok mulai cilik Ya apa sing utang wis lali sing utang kok sik eling ae. <laughs> Heh, iki kemono wis penggaweanmu lho kok nek diutang wong lali nglali. Jam pira sik utang ben? Jam 10 esuk. Pira duwe? 2000. Apa ae duwe? Ewon situk 500an loro. Pira? 2000 ngono. Eh wis genah kok sik ditakokno maneh. Lah wis jangkep sik. Lho, wis cocok kok genah. Jangkep tengane nyaure kapan. <laughs> Ah, kurang ajar. Eh kau nyaur ta? Ya ah, oprek kan iku lho. Aku tanggo ndi? Nang omah, gane wong. Gane wong sepi, kon nggih nang dalan. Akeh kanca prajongo. Eh. Akeh wong. Wong lek tersinggung perasaane darah naik. Lah nek wong kurang sopan ditunjuk ya mergo kurang sopan. Kon iki gak sopan ngono. Eh, enak Pak Dis. <laughs> Wong mbok sing sopan kok ana wong nage kok ape kon tunjek iki lho. Wong lek dhewe tak kon tani luramu kon. Ngene lho Ri. Lek wong nage ku sopan yo hmm. Masih gak ana dinanakno. Lek gak sopan masih ana diwargaano. Apa nage ku kurang sopan sopian? Ya kurang eh. Lha apa sopan sopian iki? Sopan. Sopan apa? Ya dicontoni ya. Ya contohnya. Ya pamane kon ditang mung hmm. nage. Ngene belajar utang dadi sopan santun. Wong santun ini jerapi <laughs> ngomong belakang yang bicara santun nih halo halo siapa ri waras lo? bujumu kode waras anakmu ya waras putumu kabe waras tonggo-tonggo kalau ini takut anaknya jiwa kode waras lah seneng ah ya seneng ini li anaknya aku merduk ikon iya duit rongnya wisin kok utang lu balik nom nemen anak luian cilin mana dungu hmm. meluang nagi ku sopan masih kanok di anak-anak soalnya sungkan mesti kan kayak iya oh, iya kandana kalau iya Halo lo. Halo. <laughs> Waras. Waras. Hmm. Anakmu? Waras. Putuku ya waras. Hmm. Tonggo-tonggo wong sak kampung. Heeh. Hmm. hmm. hmm. Iya. Weh. <laughs> Eling semua gambar aku tak narik. Kok dicek dah. Hmm? Dulu takon tanggamu kok jawab waras. Bae tanggamu gudiken sapa lho? Sate lapo sih? Ah, iku lho. Hmm. Duit sing kon selang iku lho. Nek ana luwe niku sahur ana kok lho. Oh dadi kok nagih ta? Nagih. Ngene lho Cak, sarene saiki sik durung duwe ya sepurane iki. <laughs> Ya apa lho? Lah iya. Sepura. Ayo metu dik, landi. Tak sebetno cagak sik jeber kon. Lah kon niku kasar ngono. kon tambah melas nangis. Aku oh. iki mbrebes mil. Mbrebes mili, kon. Iya. Kok jaluk ta? Tak jaluk. anane wong utang mergo kurang lho pinter anane wong utang no sebab aku keluyan wis luwe kok nagih lho sembarang lak digenano ta lek genal apa enak iya luwe saiki eh gak ono oh kok jaluk ah niki yo oh, apa saiki wis kepepet aku lho wong utang mesti nyaur lamun nek ono nek gak ono semoyo lah iya semoyo iya ri mana mana mana semoyo ri tegas semoyo ri suwun-suwun ya <laughs> iku ngapun. Cuman kan ana apa mlagi kon jundu-jundu. Oh, kok jaluk saiki ta? Ah, tambah suwe tambah lama kon iki. Kok jaluk ah? Tak jaluk. Nanti utangku 2000. Ayo ngali nang sisi kiwa ngene iki lho, ngono oh, sak tak bayar. Iya, nggih. Tak karepmu. Tangku pira? Sangewu. Kalau kapan? Saiki lho. Tak bayar ngene nang kesak tenan ngene lho. Hmm, iya wis aku tak ngalih. Hmm, Utangku pira? 2000. Cuk cali saiki ta? Heeh. Hmm. Ayo ngalih nang kesak mburi ngene lho. Ayo tak bayar. Wis aku lak ngumumet koyo kekean. <laughs> Yo, paniku bengong lah aku ta apa kon niku. Tak eling-eling aku tak golek dhuwit mbok sak kuse nduk sak mono tangga. Lho lho. Tak golek nekku lho, setengah hari kok gak tumen aku ya. Banyak kon tangga wo. Ayo, nduk kopi aku badenon dhuwit apa enggak? Wah iki dhuwit simpenan. Ono dhuwit enggak? Ono, ono apa enggak? Ono. Eh, gak ono. <laughs> Eh, ah, lah po, ah mambu tapi. <laughs> Anjen mari mantapi nduk warunge Yudha iku mangan ta Umban kupluk mulo. Oh, arek iso. Kok iso nyata gak iso loh. jebul nah. Dino Minggu ya. Minggu. minggu ya. Oh iya, Minggu ngarep. Minggu ngarep iki wis. Oh iya, sono. Berarti kurang petang dino. Iya, Minggu ngarep ya. Heeh. Mm -mm. ya, jam itu ya. Jam itu. Eh, iki iki padha Minggu ngarep selamat mbak. Selamatan? Iya. Selamatin, mbak. Mbahmu gak selamat. Nah. Gak ngono nyelametin mbak. Oh, nyelametin mbak. Selametane lho. Oh, tadi gak iso nyaur. Eh, gak iso. Minggu sing ndi? Minggu rong minggu kas ya. Oh, minggu iki ndak minggu iki. Temen lho lho. Hmm. Jam itu tak proper lho ya. Yeah. Eh, ah. Tri sing kok sini. Lek minggu sing kurang pindhe iku ya, hmm. gak iso. Gak iso ya. Selametane bebek lho. Oh, bebekmu ya. Iya, iya. Oh, terus minggu sing di mana? Minggu sing ping telu ae. Oh, minggu iki ndak minggu iki minggu ndak. Iya, ngene lho lho. Eh, duwe ya gawe tambahan pula bensin. <laughs> Wah, tadi mau bulat kan ini. Bensin macet tak nak lagi kan kan. Tadi mau eh. bulat bulat. Oh no, oh ri aku tak guyon dah sambil nyoba kon di sini. Saya ki dua lima ngewu, ungkul susu nak belum ngewu dije. Mana tak? Susu nak belum gini. Panjal susu sisi. Ya kena yuk. Gue dije dah. Eh, kau ni ki nyaur tak utang mana? Hmm. Lah iso ora dicek. Iki 5000 ku ndi? Lah iya cek jangkep 5000 ri. Wah, arek nek untune gereng situk iki. Ku <laughs> niku eh cek luput, luput atek luput sembur. Tapi ndelok dunyane bapak. Nah, bener dunyane iku lah dunyane wong tuamu ta. Aku lah nang usah saking utang lak kanggo syarat ta iki nurut kudangane mbah piye. Kok biyen tau digudang? loh nak, kon urip sepisan sing doyan utang. Hmm, iya, ngono ta. Mulai dan utang gelek sobo paran, soalnya gak wani muleh nak. Utang gak iso ngaut terus ninggat ngene. Oh kon rusir-rusir aku ri. Oh, mingis-mingis kalah celure tirunge. Lho tenan. Sisiran sing ngendi? Lho iku lho. Ngendi? Lho iku kalau kalau kalau ya. Semuanya anakku. Iku ta. Halo. Halo. Iku lho. Iya. Aku sampean barang ora ono. Iku lho. Matur eh? iki ambune ayune lho. Ngawu. Rupane wangi. Iki sapa iki? Ngomong wis walak-walik iki kanjaku, teman saya. Iya. Eh, apa deh? Eh, P A R I Sapira Sapira Sapira iya Sapari eh. oh Cak Sapari mm-hmm. kenang Tahun eh. kok melakukannya nyarap Jangan lah Masa rematuk Ini gatik Eh, ini biar ini cilik Kakan dipeken mm. <laughs> Jangan lah iki ora sepatu aku iki sepatu dukur yo ngene gak kuat sepatu dukur sepatu dukur iku sing dukur ku mburine ngene ngarepe dukur kale <laughs> jomplang ngene wis dadi bojoku sepatu dukur dik gawe dengklik apa anu bisa nek Kok ana iki kemajuan cak. Iku nek eh, salaman gak usah salam ri. Ning tanganmu koyo parut ngene. Mbok mare kon jadi rapi mari ya. Lha apa? Kon preyo sih. Lha apa? Rapine. Masa mergo dhuwit 2000 kok nyitasin sirapi lah. Eh, uh, aku mah iso rotak lho ya. Bagaimana kabarnya ayah di rumah? Oh, iki jenenge rayon opo ngene iki? Rayon gombal. <laughs> Lha aku sembarang duwe rayon bedes duwe. Eh, calon mi rayone ae. Apa? Sayang delane kok tungkae pecah-pecah. <laughs> rumah rumah sama iki lemah lakar ae. Wah. Ingin ya iki kanca-kanca tau iki. Eh, bagaimana kabarnya ayah Anda? Sik mboten teng basa niki. <laughs> Iya sih. Oh, Yo apa. Apa nduk ramu lho. Apa nduk-nduk ramu iku wong ngerti ngono basa Indonesia apa-apa. Sipake. Oh, bapak e jenenge da'u Eh, dadi marang aku jange jenenge da'u Dauk. Iya tak. Biasa luru nuldu. <laughs> Timbang bapak mumin pedet iku. Sik wadan-wadanan. Wis njaluk rayon napa? Rayon bedes ah. Ya, apa rayon bedes? Lha mari ngomong-ngomong gegit. Wis kon beting kepedot jare. Ya apa romo kabare? Ya padha waras, padha mirama ta dari ratu ae. Lha tak Keluarga keluargamu tak junjung tak diokno. Salam <laughs> iki ayo. Ah, Lho siunge. <laughs> Kok nang iki dadi dragula. Mosok iki nini permoni rek ana siunge barang. Wis kon nyar terko lah. Iya lah eh, kaya apa? Wis ngene nyarter kol. Masa gak melok wis cak umum waktu sing dirang tak kawan. Ayo pantes lho. Ngono apa? Wis gak usah wis. dik pira? Masih 15.000 bayar. Kono dik pira? 5.000 lah kurang iki. Ya siku tak sile dhisik jangkep kok ya. Lah. Ngawur aku durung iso wis utang kenalane. Wah. Kon sini sini. Saya tak bayar kok. Saya begini memang. Saya datangkan kemari untuk wawancara. Lancar apa? Gimana ini bisanya? <laughs> Boleh suara dodo ya aku sih. Pak, catolo iki ngomong sing gendang lho. Sampeyan ngomong sing enak apa ana ora? Jenengmu sapa sih jenengmu sih? Jenengku? Tini. Siapa? Tini. Mentil. Wah, <laughs> jenengmu mentil. Panjane kupingane sapa hari kong... <laughs> Kuping apa iki? Ya apa? Kuping sak ilir gak krungu bledek iki. Wah, tini tini. Oh, ala tini, dik tini ya. Iya, ya sapari. kon gak duwe tangga babu-babu. Ke apa? Iki lho. Nganggur ta? Nganggur. Wis wani lah ngono lho prei. Prei di sewu. Kok ngono tala-tala. Eh, prei di sewu. Apa ning prei? Hmm. Apa oh? Saiki aku Wis apa? Saiki duwe putra. Oh, <laughs> wis ngene iki. Saiki aja aja kesuwen ya, wis mulya. Lek gak menut omben aku tak rono ya. ya. Tak lamar. Iya, iya. Awas nek gak rono ya. Jadi kawan duwe iki. Endi duwe sapa iki? Embut duwe sapa? Kan <laughs> duwe ngono umek desake. Wis gampang tak dongakno gak usah nyawon duwe pendonga aku sing sing sampe nyangoni selamat aja. Nah, ya. Selamat. <laughs> Wah, sing rekel. Eh. Boleh ya, Cak ya. aku tak. Iya, iya kemirene lho tatap. Ya gatik bojone konco dinyek. Aku ngomong sampe melincah-mincih ulun hmm. oleh ketok sirsir aku. Hari, nanti. Nang tertek ono Ayo <laughs> siji perawan sisan tur ayu wah tonggo tonggo itu melok seneng kabin nek nah ya opo, <laughs> iki mau pamitan metu jari ku benang genjahit nah timbangan itu ku benang mbak telek arek layangan pedet pedet sing pedet ngetel kan <laughs> arek iki Mbuh arek-arek iki. Lah iya. Cik suwene arek iki. Yun. Go. Monggo monggo. Monggo nak, monggo sinara. Monggo. Wonten damel kan Kok janur ngono. Tetangaken mawon. Nggih nggih. Nami kula Bob Titipoli. Sinten nak? Bob titip poli. Nuwun sewu nggih. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Rumangsa kula niku nes bot tutup poli sampean niku. Napa? Bot tutup ceret. <laughs> Wah, sampean niku. Kedeng jeneng. Nggih. Sing tepak mawon jeneng sampean cinten iki sak temene mawon. Kula ta. Nggih. Munawar. Oh, Munawar. Nggih. Nggih. Perlu <laughs> Perlu nina nopo tenggi. Duki kulo gito gito. Loh, Gita niku nak nggih nggih nggih larine pemongso kula arek meeting lho gita niku lho maksud gita-gita niku susu-susu oh kesusu-susu ta ngantos kula dumugi ngriki niku sakjane kula niki madosi griyane Pak Tini itu pun di sini. Oh, pun di kulon ini, Pak Sama ini. Ini, ini. Ngono zaman tengah. <laughs> Terus perlu sama ini Saman leres nggak ada anak wedok. Oh nggih, bener kula. Nah, iki ngenten kula melok takut. Anak sampean niku ijen, kasih ijen. Loh, tiang kali nak. Loh, kali sinten? Lah kali kula niku. Loh. Di sini ku anak sampean niku mboten tau enten sing ngrasani ya. Loh, ngrasani di sini sing ngrasani niku. Sama sih ngomong sih kenal loh. <laughs> Sing rasanya sih mulai cili anak kulon aku kula titik. Mungkin tak disik Saman kecilik pun tahu makan gaduk <laughs> Maksud saman iya nobus Wah enggak nih ya wong ini dipermak <laughs> Anak saman ini lho Mungkin tahu dicancang Loh Sinten Sing ngerasani nyancang-nyancang ini sinten Waduh waduh waduh Mulai cilik anak kulon ini kulon dipik, Mungkin tau, Pek pinik barangnya uang kok sampai dicancang uang ini ya nopo Waduh waduh waduh terang-terangan mawon oh, nggih. Nggih nggih. Kula niki enjing-enjing bebelok alamar ateges ah, dange nglamar. <laughs> Tak dong. <laughs> Kula nglamar njaluk oh. anak sampean. Nglamar tegese hmm. niku. Kula hmm. niki elek-elek nggih dragan, Pak. Nggih nggih. Nggih. Werna-werna wong diarani wong piang nyambut damel kepingin angsal untung. Nggih. Materialan nggih. kulak kayu gendok nggih nggih kulak buah-buahan nggih juwet nggih mundu cepatain lho lho ya napa griya kula sak tingkat tiga lah nek kula pun sampean tampa lamaran kula pun kuwatir pak Ya napa omah niki terang-terang benjing isuk jam setengah lima kula rubuhaken pun lho pun dirubahkan lah kalau tilam pun dingin kali anak kulon buatan ngoten kula bangun nanti tingkat oh. pak likur Patlikur? Patlikur? Waduh, kedukur nak. Nak pat likur. Napa? <laughs> Kedukur nak. Napa? Iki ndak ndek mawon iki. Oh, nek patlikur, likur kedukuren sampean nek ndelok nisor bedhiti. Bedhiti bulan iki. Oh, ndek Ndak mawon. Ndek ndek mawon. Napa nedhi kula bangunaken omah nisore lemah? Napa ya, Nak? Nisore lemah. Lak padane terwilun mawon. <laughs> Pun kuatir. Nggih, nggih. Niki ngeten kula secara singkat mawon. Nggih nggih nggih napa Lamaran kula nek pun sampean tampa akad nikahe mben niki malam Minggu. Dinten apa? Malam Minggu mben. Malam Minggu mben niki. Nah, nek ngoten lamaran sampean kula Trimo. Nah niki sampean tompo. Niki pening setik, utang, jari, stagen, bakal rok. Nggih nggih. Niki kemiri kali keluar. Lho, kemiri iki kangge napa? Lho, ya no naluri wong tua-tua. Oh, nular. Naluri sampai keliru kula. Oh, napa? Naluri. Keliru nak sepentene mawon. Oh, nggih wong tua niku kata salah. Sing diarani nek wong pun buka omah ateges duwe gawe. Lah niki meroi kang akal bakal dikek itu bakal oh nggih nggih nggih nggih nggih lah niki duweke wuwu niki lho wuwu niku teleki wak tau sampe niku lho lho lho ya napa duwe oh, ewon ewon oh ewon ewon Bisa sampe terangaken ngoten nggih temenan pun lho pak nggih nggih nek panjenengan nek ngoten ngarak kula niki ya napa ngeten ngarak sampean niku nek saged setengah sekawan mau oh. niku oh. injing lho niku buat ngarak manten niku olahraga niku <laughs> bali payan niku nak setengah papat sore nih. Oh, nggih nggih. Dadi setengah papat sore sampean ngarak kemanten di Gegriya ke sanggen kula. Kula suwun nggih, Pak, sakderenge kemanten lanang ateges kula dugi. Nggih Setengah papat. Oh, nggih nggih. Biodo Sinoman. Nggih. Penduduk RT Pamong-Pamong. Nggih, sampean iku cacat jiwa napa? <laughs> Sampeyan lumpukaken mapak lakune kemanten. Oh, ngaten nggih. Kula mriki mboten numpak bemo, Pak. Numpak napa, Nak? Kereta kencana. Waduh, tengah. Sampeyan niku ratu ta, Lho ya napa? <laughs> sing penting niku kangge ya napa hamil. amin napa sebab sih kula setengah wong kok kait rabi cita-cita kula nek nyambut damel lumpul-lumpul wong wedok cara sakniki kula rabi wong wedok kari mlebu kari nenggoni oh ngoten panjang cita-cita sampean niku luhur temenan wong kepingin kula ngin warga akan nuripe bojo ngeten sampean mboten nggak ada bojo kali anak lho kula ampun ngomong Ijen? Lolo Joko Tir kula ni. Wah, nek Mas nggih kula ya, trimo nak, kula trimo. Saestu nek saking nopo sih kula tuwek ni? La la la yo no. <laughs> Napa ana? Umur kula ni 17. 17 napa ni? Lho diwalek 18. <laughs> Kurang telung tahun Jantem jangkem pun kudut. Pun, nggih nggih. Niki sampean tampa nggih. Nggih nggih niku kula tampa nak. Kula mboten saged suwe-suwe enten mriki. Nggih. Kula tak balik. Nggih. Kula tak ngedruk lemah ambal pinggir. Bos nopo napa nggih? Nek enten wus wus niki? Sampeyan ditayani. Nggih, no. Nggih niku angin ngali. <laughs> Pun lho, Pak, Monggo, monggo, monggo, Nak. Dah. Wis rezeki gak kurang-kurang anak kuwi wis. Terus. Lho, wana. Kok ngomong ambek sapa? Ijen Widoro, saya mau ya anak tamu. Wah, rezeki kok gak koyok ...awakmu, mun. Ora rezeki ora risan ta? Wis tanah urus rezeki ana wong lamar ini. Hah? Ana wong lamar. Lamar sapa? Sugih. Mak sugih ati kate digaekno omah tingkat bapak. Lamar sapa? Lamar awakmu. Terus? Sampe nrimo? Tak trimo mbek bapak. Lancang. Loh, kok kon lancang-lancang ...ya, apa sih? Lah apa aku gak kenal mbek wong kok diterima? Gak diterima ya apa nak wong kon mak anak mak cito. Terus? Ana sing njaluk ati wong sugih sisan. kapan kon bisa ngenakno wong tuwa besok nek gak saiki kon tak telekno wong sing suki sing cukup tapi aku gak seneng pamo pak Loh, kon kok gak nurut wong tuwa kuwi kon katanya oleh arek-arek sing gak karuan-karuan iku. Wis pikiran dhewe kok. Ana ah, arek kono. Iku arek embung-embungan iku. Ya arek ganteng kok. Oh, ganteng iku dikoyak tok kok Ngomong Omong. Ngomong tok sing akeh. Ngono yo ngono lho Pak. Aku gak keliru aku pilih aku aku cinta em arek e. Iku ngomong tok sing gedhek brus iku. Aman iku. Emak gak gelem Pak. Wis gak kon. Sampeyan trimo yo. Wis tak trimo. Tak bin dhewe. Lho lho lho kok sik nak Bapak kok ngrabi apa sih, Nak? Ya awakmu kon tetep kawin kudu nurut bapak. Mau. Lah, mau ya apa? Aku nah. kadung tak terima lamarane. Bapak ora ngerti aku. Kak, kon tetep kawin sekali kawin. Loh, gak terus ya, Bu? Ma, gelem Bapak ora, Mas. Wis ngene ae kon gak gelem. Pisan tas Bapak ngomong. Sekali kawin tetep kawan, Win. Loh, wis sampe keliru, Nak. Waduh, kawin keliru kawan, Win. Ayo, kon bopo kabeh kok wis sembo wis kon sampean terusno ta iya tak terusno kon tetep nurut wong tuwa kon wis mlebu kono lho apa jenenge anak kok gak nurut ambek wong tuwa iki wis enake ngku tak titik sing tepak tak atur tak tinggal mulai ae tak gelem mlebu wis tak tinggal 我这是酷跑游戏。 bingung. Anil-anil kaya sinyuk rembangan kon. Kaono wong wis ayem utang ya sik durung iso nyaur ya. Iya. Sirian wis iso petuk. Utang mburi sing penting kudu diciriran. Cilak kamu iku tiba mburi. Yo ora apa. Lho, masa kan iku mangan-mangan gak tau keselak. Hah? Gak tau keselak nek mangan. Ambung ah, sik nomo mangan keselak ri, wadakno. Lah cara keselak lho. Wah seneng kancamu mendelik yo. Ya apa lho lho. Masakan niku pirang-pirang dina iku lak ono. Ono apa sih? Tanda-tanda pikiranmu kuwi enak gak enak kan krasa. Ya kadang-kadang lek numpak sepeda ya. Hmm. Tanda-tanda yo gak wani melanggar lek dilarang ya tetep dilarang. Adidas. <laughs> Kok niku ngomong apa? Jaket ya Adidas. <laughs> Lho, eh ket pian kan jaket gitu. Masa lo esuk jaketan awan Lho. kentang-kentang jaketan Lagi pakan demes ya tano. Besi tak gulu ni tulai. Apa? Lolo, kena ditanduri telo lo. Pakan demes ri. Kumban lo, wak. Lho. kalau utang lek gue gila lancar ada no <laughs> jaket ini. Oh, ini pengasihan gitu lah. <laughs> Iya. Oh, apa sih saja kon kok? Aku jangan ngomong ambek kon, kon kok nang muring-muring. Ngomong lek, kak ngomong keliru ya kak muring-muring ri. Temen dah. Iya. Bisa nak paripasan ni, kentek celonuan. Apa? Kuwi komedi. <laughs> Ngawur. Tuwek kok cerongoan. Lho, sapa sing cerongoan? Ya sapa maneh? Kang rumah sane duwe bapak tangga nek kon gak duwe bapak termasuk kon iki anak lam kowar. Lah kon anak lam baur lah ngono. Ya duwe. Lah iya. Kenapa sih? Bapakmu. Apa? Tak kandhani kon. Bapakmu nu jangi kawin. Hah? Jangi kawin? Ya enak, aku jangi duwe ibu. Lho, duwe ibu. Ayo apa? Ya nek kawin wong liya. Kan sapa? pacarmu. Eh? Pacarmu. Loh, kok meringis wong tanpa sesium? Oh, aduh Iya, karena emosi. Mesti emosi tak kan dan ngono emosi kan. Ngomong sing tepat lori Ri. Lek kon gawe isu-isu kate menghancurkan rumah tangga aku karo bapak. Loh, kon awas kan. Saya kan bicara secara konsep kesuwen. Eh. Konsekuen Ngopo konsep kesuwen iki? Loh, bapak iku pamitan nang Kalimantan jare ngurusi kayu lek gak sakulan yeah. rong wulan. Iso wong pamitan iku lak sakdu alasan. Apa gak ero lek iku ciri-ciri aku? Loh, gak ero lho. Apa gak kok kandani, he? Ya apa karemu? kon durung tau dik durung tau di getik wong takon. emosi ri aku ri kon tak kandani male kon salah paham mbek aku iki temenan ta gak selamat iya lah wis lek ngono ngene ucet ndadak ucet ndadak aku gembian bare bapak hmm, kon romae Omae, lho wong omae siji aku gak eruh sih. Lho, bae kon gak eruh, kon gak wani tak terno. Ngawur aku tak rono. Terno dhewe ta? Tak buktekno. Oh, ya wis ya. Kok gak isak karepe dhewe. Wong tuwa tuwa ndrabas kakek napas. Gablek pringkilan wis tuwek petakilan. Wah, wis wae usus iwak limpoh, tuwa-tuwa usus metel. Wis, gak perlu wong tuwa iku delelekno, gak gak perlu. Aku telah berjanji hmm. dan bersumpah. Meskipun itu orang tua. Loh, loh, loh. Ananging. Anangi. Aning apa? Mbuh, karo. Iya, iya, ngati-ati. Yo, tak tinggal wis. Wah, kartolo iki nek gak diketin teko mburi, geger ambek bapak niki, Nggo. Tak tututane rono. pengiring wis akeh iki. Monggo monggo monggo. Wah, monggo nak monggo. Sing enggak ada kajat sinten kula kula. Sampeyan ngajengi mantu. Nggih. Sangsal Pak Munawar, Pak Munawar. Waduh, yuk nopo Pak. Nggih. Niki enten berita mengerikan. Lho Mengerikan, Pak. Mengerikan. Nggih, isane kredit-kredit ngira. Niki lho Pak sampeyan waca, Pak. Kula niki bingung campur susah. Nggih sampeyan waca. Nggih. niki men surat niki ngeten wo sisi ngisor dhewe nggih nggih kicil kicil lakaan nggih kicil lakaan iki taman kanak-kanak napa ya napa lha niki kenapa nak nggih kicil lakaan sekarang di rumah sakit cilaket meninggal dominia lha niki nggih niki dominia oh wis rada mliru kok Dados niki apa niki? Niki wasit kemanten laki-laki. Kemanten laki-laki kecelakaan. Kecelakaan sekarang di, di rumah sakit Cilaket. Telah meninggal dunia. Nggih. Suku Tika. Nggih. Suku Tika. Berarti manten lanang mati Pak loh. Apa Pak? Loh, Bojomu mati yo, Nak. Papa. Lho, papa ya apa sih, Nak? Papa apa sih, apa? Ya napa niki, Nak? Ya napa niki? Iki jelas warung kemanten iki lek adik mantan lanang mati. Ya warung enak seneng aku. Warung ya apa sih? Tabuane iki aku tak. Lho, nek napa kula pun kadhem nyewa-nyewa tabuan. Mau disidakaken lha terus sinten manteni lanang ya. Ngeten oh, mawon. Ngeten mawon. Kula nurut napa terus sampean mau nyek napa sampean nakalaken mawon ya. Terus manten wedok mau nyek napa kan. Ya apa nak? Ya apa nak? Kabeh bapak iki disidakno. Heeh. Masih gak manten lanang disidakno kok ngon milih ngono ta? Kok ngon milih ngono. Mbak, sapa sih iku malu ae? Kak, saking ngene Pak, nek ngono aku mesti milih ae ya. Iya, awakmu sing milih ae nak, ya apa nak? pilih. Ya iki ae sing ngeten surat iki. Loh ampun guyon lho. Ya napa sampean iki napa? Sampean pun nurut omongnya anak lho. Rezeki opo, nggih anak bener sampean turut nek mboten bener. Ampun tas nak sampean purun. Nurun sepet lho. niki gelem ampun dipek mantu niko. Sinten? Sinten? Kawedanan. <laughs> Sampean Jadi, Jadi niki setuju sampean niki. Ya apa kabeh iki? Dulu nah, aku ngono wis kari nurut. Dadi sampean pun turun gini. Nggih pun saiki. Iya Pak ya, mantene ya. Lungguh jajar nggih. Sampeun lungguh sampeun lungguh. Mantene lungguh jajar. oh, oh, oh. katuan <laughs> sampean niku ngomong pating pecotot lho mendeli pak mendeli lho iki lho aku mah wong delok arek kok <laughs> iki ngomong karo Gusti ngen tadi dhisik niki nalare yo napa niki lak ngeten wau nggih kula angsal surat nggih nah niki Terus sampean niku mati. Sampean niku mati kecelakaan. Mati niku sinten? Lah niki surat. Lah niki surat. Sinten sing gambar? Lho niki ning surat. Sing gambar sinten? Kirangan. Sing mriki kula waca. Sampeyan ta? Sampeyan waca ta? Kabar pentil. Eh. Penting. Kemanten lelaki sekarang kecelakaan. Oh, nggih. Nah, nggih. dirawat rumah sakit cilaket. Oh, bener. yang luka sudah dicidat. Loh. Umpama sembuh mestinya bitet. Loh, nggih. Terus meninggal dunia. Loh. Loh, nggih, sampean lak mati ta? Mati ya kan. Pun budha ta, pun budha. Sampean mboten ngerti nek sing damel surat niki. Tapi sing nggawa sinten? Niki, kemandangane sing lungguh niki. Pak. Loh. Halo. Mosok <laughs> meringi. Apa? Dadi apa koyo menak jinggo, Pak Meno? Iya, Pak. Oh, maca apa ae? Kok tadi sik kebancaan ta iki? Lah, pamu. Lah iya. Lah apa men dadi apa? Pak dadi kemanten. Lho, wis usah nanggap ngene-ngene, Pak. Saiki gek kene. Iki apa. saiki cak tolo? Iki bapakku lho, dadi kemanten mbek sapa? Lho, yo Lho ya ya iki cerengamu. Endi? Ya iki. Mau ora utekku ta no. Ya wong. Iki tak kowe suwe tadi. Wadah, wak gak ero ae. <laughs> Iki bapakmu lho. Iya. Iki kan utawa bapakmu dapat manuk teruk. <laughs> Nyun sik tanak, nyun sewu. Sampeyan kula takoni niku terus e mboten gadah bojo, mboten gadah anak. Karep kula niku gara-gara sembodo, ngoten perlu cek sampeyan tom lamaran kula. Niki ngeten mawon. Iya, Dik. Eh, ya dek ya Nak. Bapak iki. Ngeten nggih, Pak. Lo kerto lo. Ya apa sih, Pak? Wis Bapak Ridho nak ya kelas wis kawin-kawinen tapi nek nek ne, gak seneng ya sebalik nang bapak mana iki oh, lah jeng-jeng ae umpama niki kula silih bapak ini apa sih mboten umpama kula silih rong dino mungkin kula balik ae gitu <laughs> bener apa pak oh nek kok dak no ngawur ae sing salah iku ya bapak iya wis tapi aku mekes lo ya iki wekmu ya bapak ngono lo <laughs> ngene apa nih lu gak ngono Hmm. Nek masuk mandan nek enak-enak apa iya. apa iki lho oh. panganan enak-enak. Mangan enak. Oh, be panganan opo kan? Oh, bapakmu ki dayanane barang gembuk-gembukan. Apa? Hmm. Nek iso iki golekno bahan <laughs> Wah, apa mah biar derek elek ya, wah, to. Iya, Pak. Kita sidakno biar to, Bapak. Lho, sing bagian ajang lho mburi. Iya, Gus. tau diubur-ubur wong wing pati ngadang iku. Ya apa gelem ta enggak? Omonganmu blabrak ngono iki. Lah iki resmen apa wis? Sakniki ngeten mawon kan. Critung sampean besan. Nggih kula nggih besan sampean. Kula pasrah-pasrah anak kula. Nggih nggih. Wong panjene niki sembarang niku enten sembarang niku enten margo. Nggih nggih. Nggih. Nggih nggih. Wong enak niku mboten kurang jalaran, wong mboten enak mboten kurang margo. Sarane temen-temen wong Kartolo niki pun suwe tunangan kali anak sampean. Lho niki kene jarane wong tuwa kaya kula niku terongan. Awake dhewe. Mantep. Pak iki dirimen ta enggak, Pak? Lho, tetep nak ayo diterusno. Tak ono. ya, Pak nggih. Aku yo sipurang peno, aku tak nyambut kanca-kanca, eh kegagalan iki ya. Nggih. Tapi kon tak kandhani, kon nyambut ta? Ah? Iya, gagal. Bapak mau nyambut cabut mencarin. Mau <laughs> awure. Eh. Kadang nyambut cabut lah. Kenapa? Utang mau terpencar. Kamu nunggu orang konco-konco singgiring ngiring lu. Kok mantan ini dia bisa nyambut? Derek derek sedaya. Jee. Kakung mewah putri. Jee. Putri mewah kakung. Kok bulet aja cak? Wong bingung kan tadi mantan nak bingung dong. Kami di sini atas nama panitia bal-balan. Kayak <laughs> nah, nah, apa? Eh, atas nama. Kami di sini sebagai ganti daripada Bapak kemanten baru. Iya. Ya. Malam ini adalah malam selikur. Tolong nih. Amit, tolong nih. Sampeyan terakan dulu tak tenggu apa? Oh, sambutan. Ngene lho nggih sambutan ngono. Bapak-bapak, Pak. Ya. Ibu-ibu, Bu. Anak-anak, nak. Bapak melo ae, Pak. Saya selaku wakil tuan rumah, Pak. Siapa? Pak Tini. Pak Tini. Pada malam hari ini peresmian perkawinan Tini mendapat pasangan kebo. Loh, ya apa sih enggak tari? Oh, utang 2000 pasangan Bu kebo iki. Kartolo, mudah-mudahan tidak ada halangan waktu pun apa-apa. Selamat dan panjang usia. Bisa mengikuti saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Kaisa terus. <laughs> Oh, terima kasih. Ini lo, cantalah ya. Hmm. Aku kurungu tahu tau anak sampean dari sok ngidung. Mosare tadi dadi di jalur ngidung ya? Kok anak? Moro tua ki. Aku cek ayam ayam bojomu. Eh timbangane diolehno, Nak. nona mau kate ngidung iki? ini bulan, Pak. Bapak iki. Kae bapak iki. Ora tu aku sing iso aku njak karepe. Omara tuwa. Karena iki pesan. Karena ono jalukan ya sak karepe ta dadi mau gak dikarepi aku. Pengen ujar kewetu. Ya apa, Pak? Yen sampah nek hmm. di anak lanang. Nek wis dadi kemanten tak kering gending dulu. Sampai sing edung ya, Pak? Ya, Pak. Sampai sing edung. Lho, sak kalang nek ngedung untune bapak iki waras nak. Oh ngono. Ya sembarang ayo. Wadah. Thank